Inna keimanan bihada wajib. Sebab iman dengan ini adalah wajib. Faman tatsara syai'an min hada bihawa awraddahu fahuwa jahmi. Siapa yang menaksirkan sesuatu dari ini dengan hawanya, hawa nafsiyah, dan menolaknya maka dia adalah jahmi. Maka dia adalah jahmi. Para ulama menggunakan kalimat jahmi. Itu kadang terhadap orang yang melakukan takwil dalam asma sifat. Orang melakukan takwil dalam asma sifat, maka kadang disebut dengan satu sifatan jahil secara umum. Walaupun uh, eh, sifatan eh, ini uh, kurang detail dalam bagian sisi untuk orang-orang yang menyimpan dalam semua sifat. Orang-orang yang menyimpan dalam semua sifat itu ada dua golongan. Golongan al-musyabihah dan golongan al-mu'abdilah. Al-mu'abdilah terbagi-bagi lagi. Dan di antara mereka adalah ahli kalam yang masuk di dalamnya dan golongan al-jahmiyah, mu'tazilah, kemudian al-asyairah, al-kulladiyah, Ya, Abdullahiyah, kemudian Al-Maturidiyah. Al-Maturidiyah. Ini antara kelompok-kelompok ahli sidah yang sesat di dalam masalah nama-nama dan sifat. Kalau diri sesuai dengan uh, bentuk penyimpangannya, maka itu lebih, uh, lebih mendekatkan. Dan di sini beliau memberikan hukum-hukum. Siapa yang menafsirkan sesuatu dari hadis-hadis ini dengan hawa nafsunya, atau dia menolaknya, maka dia adalah jahil. Itu ciri orang-orang jahil. Orang-orang jahil hanya menetapkan satu sifat untuk Allah. Iaitu sifat al-wujud saja dia tetapkan orang-orang Yahudi. Sifat al-wujud. Kenapa dia tiadakan semua sifatnya Allah? Kata mereka, kalau kita tetapkan sifat untuk Allah, artinya Allah sama dengan makhluknya. Artinya Allah sama dengan makhluknya. Katanya Allah maha mendengar. Kita tahu bahawa Allah maha mendengar berarti sama dengan makhluk. Makhluk juga mendengar. Ini sudah tidak terangkan. Bahawa ini pemahaman salah. Belum tentu makhluk disifatkan mendengar, Allah juga punya sifat mendengar belum tentu sama. Manusia saja punya sifat mendengar. Ya. Tapi punya sifat mendengar. Ayam dipanggil, ini beri makan misalnya, mendengar juga. Sama enggak pendengarannya manusia dengan ayam? Tidak sama tentunya. Dan kedua-duanya disifatkan dengan sifat mendengar, lalu tidak sama. Kalau antara sesama makhluk saja, sama-sama disifatkan dengan sifat mendengar, tetapi tidak sama, bagaimana bisa disamakan antara makhluk dengan menciptakannya? Faham ini? Kita menurut akal sihat. Dan ini kita perik oleh ahli sunnah. Tapi orang-orang jahmiah yang akan menyebutkan, dia katakan kalau kita tetapkan sifat, berarti kita menyebutkan Allah dengan makhluknya. Dan ini juga ada syifat Islam di Indonesia dalam kaidah yang sangat mantap sekali disebutkan oleh dia di dalam kitab Al-Tadamuria. Beliau katakan, ya. Bahawa kalau orang-orang jahmiah, siapa saja dari kelompok yang tidak yang menyediakan sifat dengan dalil seperti itu, maka ambil sifat yang dia tetapkan. Orang jahiliyah dia menetapkan untuk Allah sifat wujud. Itu saja yang dia tetapkan, sifat ada. Maka kita ambil dari sifat yang dia tetapkan. Baru kita katakan kepada orang jahiliyah, manusia ada atau tidak? Maka jawabannya manusia juga ada. Ya kan? Wujud. Kenapa kamu tidak katakan, kalau kamu tetapkan sifat wujud, berarti ini juga menyerupai dengan makhluk. Sebab makhluk juga punya sifat wujud. Di sini tentunya mereka tidak bisa membantah sama sekali. Iya. Makanya menunjukkan dosanya. Ya, kaya yang mereka pakai bisa. Orang-orang jahil cuma, cuma menetapkan satu sifat, sifat wujud. Orang-orang Mu'tazila menetapkan tiga sifat saja, orang-orang Mu'tazila. Orang-orang Ash'ariya yang dahulunya, itu hanya menetapkan tujuh sifat. Kebelakangan menjadi dua puluh sifat. Kemudian orang-orang Maturidiyah itu menambah dan menetapkan delapan sifat. Adapun ahli sunnah mereka menetapkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana datangnya. Mereka iman sesuai dengan kemuliaan dan kesabaran Allah tidak serupa dengan makhluk. Selesai. Nah, dan sesuai dengan jalan para ulama salaf, sesuai dengan Quran dan Sunnah dan mudah sekali dalam memahami syariat Islam. Tapi asal kerusakan itu karena akan banyak dipakai memberikan hukum terhadap nama Al-Quran dan Sunnah. Alat agama ini sifatnya ittiba, hanya sekedar mengikuti dan tidak membuat perkara, perkara baru di dalam agama. Iya. <coughs> Baik. Kemudian kata Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Kata beliau dalam poin yang ke-52. وَمَنْ زَعَنَ أَنَّهُ يَرَى رَبَّهُ فِي دَارِ الدُّنْيَا فَهُوَ كَافِرٌ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ Siapa yang menyangka bahawa ia melihat Rabbnya di negeri dunia, maka dia adalah kafir terhadap Allah Azza wa Jalla. Iya. Nah, ucapan Imam Al-Barbahari ini adalah bantahan terhadap orang-orang sufiya. Orang-orang ekstrim sufi yang mengaku melihat Allah Subhanahu wa taala dalam jalan terjaga di dunia. Ini adalah kufur sebagaimana yang dikatakan oleh beliau. Ya, sebab Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan dalam hadis yang sangat tegas sekali diriwayatkan oleh Imam Muslim beliau ta'allamu annakum lan taraw rabbakum hatta tamut tahu ya bahwa kalian akan mampu melihat Rabb kalian sampai kalian mati. Ini telah kita uraikan kemarin dalam pembahasan masalah rupiah. Lihat Allah. Allah dilihat yakin oleh Rasulullah Allah dilihat pada hari kiamat. Ada berapa tempat? Hah? Dua tempat. Di Arafat yang hari kiamat, ha, di Mokit pada hari kiamat, dan di Sorga. Ada pun di dunia, dalam jalan terjaga, tidak ada melihat Allah Subhanahu wa taala dalam jalan terjaga. Ini menurut kesepakatan ahli sunnah, Imam Al-Bartahari di sini berkata, siapa yang menyangka dia melihat rohnya di dunia, maka dia kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini penekanan yang disebut oleh Imam Al-Bahari rahimahullahu taala. Adapun melihat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tertidur, kita sudah terangkan bahawa Syekhul Islam berkata tidak ada mengingkari hal ini, tidak ada mengingkari mungkinnya kecuali para orang jahmiyah. Kecuali para orang jahmiyah. Nah, Maka dia tetapkan bahawa mungkin Allah Subhanahu Wa Taala dilihat dalam tidur. Tapi boleh dilihat. Ya. Siapa yang melihatnya itu? Dan setiap orang mengaku melihat. Dan setiap orang mengaku melihat. Nah, kalau dia adalah orang yang bermaksiat, orang yang menerima maafi, lalu mengaku melihat, maka ini adalah suatu hal yang dianggap jauh. Nah, satu hal yang dianggap jauh. Nah, ada pun kalau dia adalah orang salih yang seterusnya, maka dikatakan mungkin. Ya, kita tidak mengingkari bagaimana itu riwayat-riwayat dari para uh, aimah yang salihin seperti Imam Ahmad dan lainnya. Mereka melihat Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidupnya. Dan tentunya, ya, namanya melihat Allah itu adalah kemuliaan dan seseorang Berbeda-beda dalam hal tersebut, sebagaimana yang diterangkan oleh para masyarakat. Berbeda-beda dalam hal tersebut. Ya, Allah Ta'ala. هنا التفوي رحمه الله والفكرة في الله تبارك وتعالى بدعة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله فإن الفكرة في الرب أقبح الشك في القلب tetapi dan berpikir tentang Allah Azza wa Jalla itu adalah bid'ah. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Berfikirlah kalian pada makhluk dan jangan berfikir kepada tentang Allah. Ya. Bahawa berfikir tentang Allah, fikirah tentang Allah itu memberikan syak di dalam hadir. Memberikan syak dalam hadir. Hadir yang disebut dalam Allah Ibn Bahari, lemahkan di bawah oleh Baik, dihasankan ya. Oleh Syekh Al-Anwar, kita katakan Syekh Al-Rajjah. Nah, Nah, itu jelas insyaAllah. Bahawa berpikir tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah perkara yang tidak diperbolehkan. Nah. Itu adalah tidak. Sebab akan masuk ke dalam perkara yang menyebabkan sampai itu jatuh pada tamfil pada tamfil ada pun yang dikabarkan kemana pada sifatnya sudah cukup hal tersebut bagi seorang hamba ya dengan mengetahui nama-nama dan sifat dan mengetahui maknanya ya. maka dia akan terasa akan ketinggian besaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala ya Allah Subhanahu wa taala pertama kita seorang muslim sekarang hamil kemudian kata beliau rahimahullah wa'lam dan ketahuilah anna al-hawam sungguhnya al-hawam Al-Hawan eh, Serangga uh, Wasiba dan Asiba Binatang buas Wasdawa Binatang melata Wasdawa kulluha Nahmu Ad-dar wal-naman Seperti ad-dar Wal-naman Naman Bud Wasdubat Dubat lalat Kulluha ma'mura Semuanya diperintah La ya'malu nasyian Illa Bismillah mereka tidak melakukan sesuatu apapun kecuali dengan izin Allah Tabaraka wa ta'ala ya. Kecuali dengan izin Allah Al-Qawliya <clears throat> Segala sesuatu yang dilakukan oleh uh, makhluk Apa saja dari makhluk itu ya. Demikian pula pada binatang Semuanya itu Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Maksudnya dengan izin Allah Al-Qawliya Bagaimana irada terbagi dua, irada syariah, irada kauniyah. Demikian pula izin. Izin ada izin kauni dan ada izin syariah. Kita yang kauni, kita yang syariah. Ada 12 lafaz kata Syekhul Islam di Indonesia yang terbagi dua seperti itu. Ada syariah, ada kauni. Kini kauni yang merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu SWT. Jadi semuanya tidak lepas dari uh, ketentuan Allah Subhanahu SWT. Ya, semuanya dalam uh, semuanya dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah mereka melakukan sesuatu gerakan apapun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau wal imanu bi anna Allah tabaraka wa taala qad alima ma kana min awal ad-dahr wa ma lam yakun وممن ومما هو كائن احصاه الله واجله ادى ومن قال انه لا يعلم ما كان وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم kata beliau dan juga mengimani bahawa Allah Tabaraka wa Ta'ala telah mengetahui apa yang telah terjadi dari awal masa dari awal masa dari awal adanya manusia Wama lam yakun dan Allah tahu apa-apa yang tidak terjadi. Mimman huwa kain dari apa-apa yang ada ini. Ahfadullahu Allah telah menghitungnya wa adda adda dan telah dipersiapkan dengan persiapan. Kalau dihitung dengan suatu penghitungan yang benar-benar. Orang kawan dan siapa yang berkata inna tulah ya anak, sungguh yang Allah tidak mengetahui maka nama matua kait apa yang datang atau apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Apa yang mengatakan seperti itu Allah tidak tahu apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi. Kalau hukumnya apalagi apa Rasulullah jadi Allah. Kajian telah kafir kepada Allah dia maha agung. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala itu maha tahu apa yang telah terjadi dan maha tahu apa yang akan terjadi. Nah, maha tahu apa yang akan terjadi dan maha tahu apa yang tidak terjadi. Anda kata terjadi akan menjadi apa? Allah Subhanahu Wa Taala maha tahu akan hal tersebut. Jadi Allah maha tahu yang telah terjadi dan yang akan terjadi yang akan terjadi. Dan yang tidak akan terjadi, Allah juga tahu yang tidak akan terjadi. Dan yang tidak akan terjadi ini, andai kata terjadi, Allah tahu apa terjadi. Menunjukkan keluasan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Sebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran. Seperti dalam firmannya. Walau lukdu la'adu lima nuhu'an. Ketika mereka dikembalikan, mereka akan balik lagi melakukan perbuatannya. Ini belum dikembalikan. Tapi Allah tahu kalau mereka dikembalikan, pasti akan kembali lagi. Nah, Allah tahu. Demikian pula di ayat yang lain tentang orang kafir. Lau alim Allah, walau alim Allah fihim khairan, la asma'uhu. Andai kata Allah tahu pada mereka ada kebaikan, kata Allah akan memperdengarkan kepada mereka. Walau asma'uhu, andai kata Allah memperdengarkan kepada mereka, kata walau wa'um wa'iru. Pasti mereka akan berbalik, mereka dalam badan, apa namanya, berbelakang. Ya. Demikian. Demikian pula tentang orang-orang munafiki. Jadi Allah tahu apa yang tidak terjadi. Andai kata yang tidak terjadi, terjadi. Bagaimana terjadinya? Allah maha tahu tentang itu. Tentang sifat kaum munafiki yang sudah keluar di perang Tabuk, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Walau aradu kuruja, laka adbi lahu kudda. Andai kata mereka ingin keluar untuk perang, tunggu mereka telah menyiapkan persiapan. Walakin karihullah bi'asa kudda. Akan tetapi, Allah tidak senang. Thank you. Akan tetapi Allah tidak senang mereka itu berangkat. Asabbaqahum. Maka dibuatlah mereka uh, apa, putus semangat. Tidak mempunyai keinginan untuk berangkat. Waqilah fa'ulu ma'an ta'ilu. Yang kadang-kadang kalian duduklah kamu bersama orang-orang yang tidak berangkat. Lalu kharajul fikum. Anda kata mereka keluar bersama kalian. Bazadu kukilla fa'ala. Maka tidak menambah kalian. Kecuali fa'ala. Kehidangan. Sikit keadaan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutai soal tersebut. Dan dia kata mereka keluar, ya maka akan menambah kalian kepada Nah, dan ini dari keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maha sempurnanya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan siapa yang mengingkari maka dia telah gagal kepada Allah Al-Azim. Iya. Ini berkaitan dengan masalah taklid dan kita dengan uh, eh, takrir madhab ahli sunnah dalam masalah taklid. Akan datang lagi poin khusus berkaitan dengan masalah taklid. Kata orang-orang Qadariyah, ekstrim, mereka mengingkari ilmu Allah. Jadi suatu terjadi, nanti setelah terjadi, baru Allah tahu. Ini kata orang-orang Qadariyah zaman dahulu. Dan dengan pemikiran mereka ini, yang kafir luar dari kita. Sebab mengingkari ilmu Allah. Dan Qadariyah terbagi dua, Ya, ada kadaria gula, kadaria ekstrim, dan ada kadaria belakangan yang lebih dikenal dengan nama Mu'tazila. Mereka kadaria yang menafikan Al-Qidawah dan mengingkari Al-Qur Af'an Al-Qidawah. Sebagaimana yang kita akan terangkan, ini bahas taklit insyaAllah sahabat. Ini rasa tentang masalah taklit. Karena terlebih, di bahas taklit. Ini adalah kebiyo rahimahullah ta'ala. Wala nikah illa biwali. وشاهدي عدل وطلاقي وصداقي قل أو كثر من لم يكن له ولي قد فالسلطان ولي ولي من لا ولي له هناك الإمام البربحاري رحمه الله كلانا نكح تتولد الولد من دون yang adil. Bila nikah, kecuali dengan wali atau dua saksi yang adil. Wali yang diinginkan itu adalah wali perempuan. Walinya dari pihak laki-laki. Jadi menikahkan dia bukan dari pihak perempuan, dari pihak laki-laki ayahnya, kakeknya, anaknya, anak laki-laki ya, atau cucunya, kalau memang sudah punya cucu, ya, laki-laki, atau saudara kandungnya, saudara kandungnya dari satu ayah satu ibu, ya, atau saudara kandungnya dari satu ayah saja, atau pamannya, atau pamannya dari ayahnya, atau anak, uh, anak pamannya, ya. nah. Kemudian anak pangan dari ayahnya atau atas atau pada al-hakim. Itu wali-wali yang kita sebutkan. Nah, itu wali. Tidak ada yang kecuali dengan wali. Wasyahidai adil. Dan dua saksi yang adil. Wakadah. Dan dengan mahal. Jadi harus ada wali, ada dua saksi, dan ada mahal. Iya. Ada mahal. Nah, jadi semuanya menjadi empat syarat, empat perkara katakan misalnya syarat. Ada wali lah. apa namanya uh, yang yang mensyahkan akad kita, kemudian ada yang calon suaminya yang menjadi yang diikat untuknya akad dibuatkan untuknya akad, kemudian yang ketiga ada dua saksi, yang keempat ada mahar. Ya. Ini syarat syahnya nikah. Baik. Ya. Dikatakan mahar qalla au kathir. Maharnya sedikit maupun banyak. Maharnya sedikit maupun banyak syah nikahnya. Syah nikahnya. Kita akan teruskan nanti dari ini. Wa man lam yakul lahu waliyun, siapa yang tidak punya wali? As-sultan waliyu man la waliya. Siapa yang tidak punya wali? Maka pemerintah adalah wali orang yang tidak punya wali. Nah, maka pemerintah adalah wali orang yang tidak mempunyai wali. Ini takrif. Masalah fikir ini sebenarnya. Lalu kenapa disebut oleh Imam Barbahan dalam masalah Afidah? Dalam masalah itu saat. Sebab di sini menyimpan dari orang-orang yang tidak tunduk kepada penguasa. Atau orang-orang yang sifatnya khawarij dia kafirkan misalnya walinya, sudah kalau begitu kamu, kalian nikahkan sendiri. Ya. Dinikahkan sendiri. Bila marah anak orang tidak cocok, dinikahkan sendiri. Nah, ini semuanya dari eh, dasar-dasar uh, pemikiran dan salah. Maka di sini ditetapkan. Tidak ada kecuali dia luar. Dan ini untuk hadis yang sahih dari seluruh jalan-jalan. رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب لا نكاح إلا بولي وشاهد آدم kita tidak kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. Nah, kemudian juga juga berkata, man la wali ala fasul qan wali iman la wali ala. Siapa yang tidak punya wali, maka pemerintah adalah wali orang yang tidak punya wali. Pemerintah adalah wali orang yang tidak punya wali. Maka dasarnya yang menikahkan adalah wali. Atau siapa yang diwakilkan oleh wali. Tapi wali, wali yang mewakilkan, dari wali yang dia wakilkan, dapat syah juga. Ya, kalau tidak, maka kembali kepada pemerintah. Kembali kepada pemerintah. Dan kita ini di Indonesia, Indonesia, wali kita, itu adalah uh, wali dari pemerintah, itu urusannya ke KUA. Nah, kalau misalnya dari KUA atau siapa yang mewakili, apakah itu imam yang diangkat oleh KUA, menikahkan misalnya perempuan kafir, keluarga keluarganya dari Islam, dia nikahkan dengan seorang muslim, syah nikahnya. Sebab pemerintah adalah wali orang yang tidak punya wali. Kalau mempunyai keluarga yang Islam, dia nikahkan sendiri, tidak syah nikahnya. Sebab tidak mempunyai wali. Dipahami? Ya? Iya. Ini termasuk uh, hal penting juga, walaupun kita selalu berkaitan dengan masalah fikir. Dan dikatakan syarat dengan mahar. Waktu itu syarat. Syah yang nikah. Diriakkan oleh Imam Bukhara Imam Muslim dari Khalid. Sahab bin Sa'ad Al-Sa'id. Lalu seorang perempuan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu seorang perempuan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia berkata, Ya Rasulullah. Ya, perempuan ini berkata kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini wahab tu nafsi laka. Sebenarnya saya menyerahkan diri untukku. Ya. Nabi punya kekhususan. Allah mengkhususkan dia dengannya. Yaitu perempuan mu'minah. Kalau datang kepada beliau menyerahkan dirinya. Kalau beliau riwa, beliau suka, beliau boleh menikahinya. Ini khusus. Kekhususan untuk Nabi. Dia diberikan kepada yang lainnya. Nah. Baik. Dan uh, di sini juga perlu saya ingatkan kalimat hibah itu, ini diinginkan hibah. Ya, seorang perempuan menghibahkan dirinya itu hanya khusus untuk laki-laki. Apalagi uh, ha-, hanya khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, perempuan menghibahkan dirinya khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pada yang lain. Tapi kalau perempuan misalnya menawarkan dirinya kepada orang laki yang lain, maka itu namanya menawarkan, bukan menghibahkan. Ya. Dan kalimat menawarkan itu ada bentuk yang kurang bagus. Kembali kepada kehormatan seorang perempuan yang harusnya menjaga kehormatan dirinya. Nah, yang saya melihat hal yang kurang bagus pada sebagian orang mungkin kadangnya asal dari pendidikan yang kurang baik. Ya. Adapun seorang mukminah, seorang muslimah, Allah memuliakannya dengan sifat-sifat yang terpuji. Allah memuliakannya dengan sifat-sifat yang terpuji. Nah, Maka ketika perempuan ini datang menghibahkan dirinya, setelah itu hakim melihat kepadanya. Setelah itu beliau menunjukkan pandangannya lama sekali. Isyarat bahawa beliau tidak mau menikah diri. Maka ada seorang sahabat yang paham ini. Lalu dia berkata, Ya Rasulullah, kalau kamu tidak mau menikah dia, ya, maka nikahkan saya dengannya. Nikahkan saya dengannya. Lalu meminta kepada Rasulullah. Rasulullah di sini kelihatannya sebagai apa? sebagai wali perempuan ini jelas. Beliau adalah pemerintah. Beliau adalah pemerintah. Maka kata Nabi, kamu cari mahar. Pulang lagi ke rumahnya, cari mahar. Ya. Dia yang cari, datang lagi ya Rasulullah, saya tidak dapat mahar. Saya cuma punya kain yang berada di tubuh, di tubuh ini saja. Kalau saya ngomong dua, saya hanya mati kebagian. Orang kebiasaan. Kata Nabi kembali kamu yang kamis walau khataman min hadis cari walaupun cincin dari besi ya dia cincin dari besi ya. dari besi itu murah tapi punya nilai cincin ya, bukan jelas sesuatu yang kita punya nilai misalnya maharnya kerikil misalnya atau eh, bahan cincin kayu itu bukan mahar itu tidak punya nilai walaupun sedikit yang penting punya nilai kata beliau cari walaupun cincin dari besi orang yang itu kembali di rumahnya cari tidak ketemu saya Rasulullah, saya tidak ketemu. Ya, maka duduklah orang tersebut. Ketika orang ini mau beranjak pergi, lagi tanya kepada dia. Kamu hafal Al-Quran? Kamu hafal Al-Quran? Ada? Iya. Iya ya Rasulullah. Saya hafal surah ini surah ini. Dia surut beberapa surah. Kayaknya surah Al-Baqarah. Al-Quran. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Lawat tukaha bimama'aka minal Quran. Saya telah menikahkan kamu dengan apa yang kamu hafal dari Al-Quran. Ini lapat adatnya dari Nabi. Nabi sebagai wali yang maharnya adalah Al-Quran sudah syah dia sebagai istrinya. Syah sudah sebagai istri. Mudah sekali pernikahan itu. Nah, di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma orang-orang mempersulit. Orang-orang mempersulit. Baik, kadang membaca sila ta'adik saya satu dua jam membaca cinta ta'ala. Itu satu kali saja. Saya telah nikahkan kamu dengan itu sudah. Selesai. Ya. Dengan apa yang kamu hafal dari Al-Quran. Itu mahal. Hafalan? Ia dari Al-Quran. Baik. Dari sini kita mengambil mahar itu walaupun sedikit. Yang penting punya nilai. Itu sudah cukup. Kemudian pemerintah adalah wali bagi siapa yang tidak mempunyai wali. Siapa yang tidak mempunyai wali. Ya. Dan di sini saya harus mengungkapkan satu masalah yang mengisi pemahaman sebagian orang. Ya. Tentang bolehnya menikahkan, saya datang kepada seorang ingin melamar akhwatnya. Kemudian akhwatnya, orang tuanya menolak keras. Ya, karena agama yang ini sambilannya, maka sebagian orang mengambil inisiatif, boleh dia nikahkan sendiri. Boleh dia nikahkan sendiri. Ada yang pernah dengar, seperti jalan-jalan Nah, memang ada itu berarti. Tapi ini adalah perkara yang ya, datang dari seseorang yang bernama Ja'far Umar Tan. Ya. Seperti itu keyakinannya. Dan ini persekian ditulis oleh seorang ikhwan kita biasa studi. Mengatakan sudah berusaha untuk uh, dia mengungkapkan kejadian seorang ikhwan yang melamar seorang ikhwan. Tapi orang tuanya sangat tidak setuju. Maka dia katakan bahasin, saya nikahkan kamu. Iya. Coba lah ya. Ini sudah masuk ke dalam perkara yang dia dimengarkan. Ini poin yang ke-56 dari kitab Syarikat Sunnah. Jelas sebenarnya. Dan ini termasuk perkara yang dipanggil. Ya Allah, Alhamdulillah.